Tractatus duo de vigesimus. Item alius de iunio decimi mensis. Presidia delectissimi sanctificandis mentibus nostris atque corporibus divinitus instituta, ideo cum dierum temporumque curriculis sine cessatione reparantur, ut in firmitatum nostrarum ipsa nos medicina comoneat. Natura quipe mutabilis et de peccati labe mortales, licet iam redempta et sacro baptismate iam reinata, in quantum est passibilis, in tantum est ad deteriora proclivis corrumperetur carnali desiderio nisi spirituali muniretur auxilio, quia sicut illi numquam deest unde coruat, ita semper presto est unde subsistat. Dicente Apostolo, Fidelis Deus, qui vos non patietur temptari super id quod potestis, sed faciet proventum ut positis sustinere. Quam vis ergo dominus protegat bellatores, et milites suos ille qui potens est, in prelio cohortetur et dicat, nolite timere quia ego vici mundum, sciendum tamen est dilectissimi, hoc incitamento formidinem sublatam esse non pugnam et retunzo aculeo timoris causa manere certaminis cor ab hoste versuto terribiliter quidem furore persecutionis movetur sed nocensius specie pacis infertur. Ubi enim in aperto sunt pugnie, in manifesto sunt et corone, et hoc ipsum alit aque accendit patientiae fortitudinem, quod sicut proxima est tribulatio, ita est et vicina promissio cessantibus vero publicis impugnationibus impiorum, et accedibus se ac supplicis fidelium diabolo continente, ne pertinacia crudelitatum multiplicatio nostrorum fiere triumforum, fremens adversarius cruentas inimicitias, ad quietas convertit insidias ut cos vincere fame et gelu ferro flamisque non poterat otio contabe faceret cupiditatibus in re ambitione inflaret voluptate corrumperet sed his, atque alies onibus destruendis, habet Christiana acies, potentes munitiones, et arma victricia, dum instruente milites suos spiritu veritatis, mansuetudo iram, largitas avaritia, benignitas extinguit invidiam commutante enim dextra excelsi corda multorum radiet in novitatem vetustas de famulis iniquitatis ministri prodiere justitiae subegit luxuriam continentia humilitas arrogantiam proposavit et qui impudicitia sorduerant, castitate nituerunt. His autem conversionibus dilectissimi per providentiam gratiae Dei adita sunt sancta iunia, quae in quibus diebus ab universa ecclesia devotionem observantiae generalis exigerent, quamvis enim pulcrum sit atque laudabile, ut singula queque membra corporis Christi proprius ornentur officiis, excelencioris tamen est actionis sacratiorisque virtutis, cum in unum propositum pie plebis corda concurrunt Quod ille in cui sanctificatio nostra supplicium est, non solum a parte, sed etiam a soliditate superetur. Cui nunc operi dilectissimi decimus mensis ofertur, admonens quod amodo pro qualitate temporis sui, ne quisquam frigore infidelitatis obtorpeat sed potius caritatis spiritu convalescat quoniam et per ipsa elementa mundi tamquam per publicas paginas significationem divinae voluntatis accipimus nec umquam cessat superna eruditio Quando etiam de his quae nobis famulantur imbuimur, praeter illam namque apostolicam sententiam, qua homines fructu pietatis carentes vacuis arboribus comparantur, etiam illa ficus nobis cavenda est, de sue in fecunditatis exemplo quam dominus iesus sicut evangelium refert nihil habentem quod esuriens sumeret perpetua sterilitate damnavit ut intelegeremus quoniam qui esurientem non refovet illi denegat cibum qui quod pauperi est datum sibi dixit in pensum et huius maledictiones arbores erunt quibus judicante dicetur discedite a me maledicti in ignem aeternum quem preparavit pater meus diabolo et angelis eius Eis urivi enim et non de distis mihi manducare, si tibi et non de distis mihi vivere, et cetera. Quae idio singula recoluntur ut advertamus non futurum extra misericordiam, qui vel partem horum operum fuerit executus, anima autem neminem juvans erit arbor non habens poma cum totius pietatis invenietur aliena decimi ergo mensis iunium quod hie males est temporis ad agriculturam nos mysticam vocat qua segitum et palmitum atque arborum vires quibus humana sustentat infirmitas spiritualibus studios ex ut dominicus ager suis dictator impendius et quem numquam expedit esse sine fructu de propria fiat ubertate fecundior quod utique intelligit sanctitas vestra, ad totius ecclesiae profectus esse referendum, quorum in fide germen est, in spe incrementum, in caritate maturitas, quia castigatio corporis et instantia orationes tunc veram obtinent puritatem cum elemosinarum sanctificatione nituntur dicente domino date elemosinam et ecce omnia munda sunt vobis quarta igitur et sexta sabbati iunemus Sabato autem apud beatissimum petrum apostolum vigilias celebremus ipso prestante et adjuvante qui cum patri et spiritu sancto vivit et regnat per omnia saecula saeculorum amen